Ողջ ներկա հաղորդաշարի ընթացքում այսօր անդրադառնալու ենք 2020 թվականի Արցախյան երրորդ պատերազմի մասնակից Արմեն Կամոյի Բաբալյանի մարտական ուղուն։ Արմեն Կամոյի Բաբալյանը ծնվել է 1986 թվականի նոեմբերի 4-ին Ստեփանագերտում։ Սովորել է մայրաքաղաքի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 դպրոցում ուսուցիչների խոսքով Արմենը շատ անմիջական, շփվող, ակտիվ ու կարգապահ աշակերտ էր։ Դպրոցի փոխտնօրեն Կարինե Աբ รา համյանը մեծ ցավով է խոսում դպրոցի այն շրջանավարտների մասին, ովքեր անձնվիրաբար մասնակցեցին Արցախյան բոլոր պատերազմներին, իսկ շատերը այդպես էլ չվերադարձան տուն։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի օրերին Ստեփանագերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար երկու դպրոցը տվել է 22 զոհ, որից մեկը Արմեն Բաբալյանն է դեռ վաղուց մենք անունները բաշխել ենք ըստ դասարանների եւ առանձին դասացվածները իրենց դասներում արդեն անվանակոչման միջոցառում են առանձին կազմակերպել մտաղ սերնդի ներկայացուցիչները գիտակցեն որ հերոսները իրենց պայծառապագայի համար են հենց կյանքը նվիրաբերել որ նրանց կիսատվոր թողած գործ շարունակեն բարձր պահեն նրանց անունն ու պատիվը բոլոր հարազատները զգան որ սերունդները վառ են պահում նրանց որդիների նրանց հարազատների եղբայր աղբայրների, հայրերի հիշատակը եւ այդպես պետք է լինի բոլորի սուրբ արտականությունն է որ เป զի հիշատակենք եւ շարունակենք նրանց կիսաթողած գործը եւ վստահ եմ նման ջանքերով մենք անպայման վաղը հուսով ունենանք միասնական Արցախ մեր ամբողջական սահմաններում Արմենը երկար տարիներ աշխատում էր Հալոտրաստ գազམ་ակերպությունում ամուսնացած էր, ունի երկու երեխա։ Նա մասնակցել է ապրիլյան քարորիա պատերազմին։ 2020 թվականի աշնանային պատերազմին կամավորագրվել եւ մարտնչել է Մարտակերտի մալականներ կոչվող տեղանքի դիրքերում։ Արմենի մայրը Արցախյան առաջին պատերազմի օրերին կորցրել է ամուսնուն։ Երկու ворթիներին մենակ ու դժվարությամբ է մեծացրել։ Ворթու մասին պատմելիս էլ մի կերպ է զսպում արդյունքները։ 86 թվին որ ծնվելա, 92 թվին կրվով իր հայնա, ամոնականներ ծեցել են, տարել իմ Երևան, 6 ամիս պահել մահացել է։ Նրանից հետո մենակ եմ պահել։ Մեծացրել երկու տղա ունեմ, մեկը ինքնա 86 թիվ, մեկն էլ Արսեն անունը 87 թիվ։ Երկուսն էլ երկու էս կռիվների մասնակցել են, համ քարորիա կռիվներին են մասնակցել, համ էլ էս մի կռիվներին։ Մեծ ցավոք սրտի Արմենը էս մի կռվում զոհվեց։ Շատ ցաներ տարանք, դժվար է մեզ համար, իր երեխեքի համար։ Ամեն օր ասում էր մամ Ես պիտի իմ երեխաներին այնքան ապահեմ, որ մեզ նման չեր զգան խոր ցավը։ Ցավով սրտի չստացվեց ինքն է իր երեխաներն է պիտի նույնպես ապրեն, ինչպես ինքը առնացայր։ Նենց ինքը շատ ժպտերես, ծիծաղը երեսվի երեխա էր, մի ծիծաղում էր, շարժուն էր շատ, միտեղ հագիշ չեր նստում, ամեն անգամ պտտվելիս, սաղ օրը պտտուվում էր, մենակ գիշերը որ քներ, այդ երազանք այն էր, որ իր երեխաներին մեծացնի, իրաց նպատակին հասցնի, որ լավ երեխաներ դառնան, լավ սովորեն, աշխարհին պիտանի մարդիկ դառնան։ Մայրը պահում է երեխաներին իր ուզածի պես, ինչպես Արմեննա ցանկացել հենց է պահում։ Եղբայրը օգնում է, որ երեխաները լավ լինեն, ուրախ լինեն, երջանիկ լինեն, 10 5 տարի հելոտրանսում աշխատել է։ Վերջին տարիները երևի 6-7 տարի կամանձիր էր հելոտրանսում լի աշխատում։ Ամեն օր զանգում էր, ամեն օր։ Ես չէի խոսում, ասում էի թող իրակինը, լսի ձայնը, խոսի հետը, որովհետև քիչ ժամանակ ուներ վտանգավոր էր։ Դրա համար հերթով խոսում էին ու դնում լի։ Մենակ կիններ խոսում, իսկականից ես լա իր ասածները լսում էի լի տենց ասում էր այստեղ ամեն ինչ լավ է արխայի մնացեք մեկ կհաղթեք ինչ բան բայց ցավոք սրտի հաղթանակը չեղավ լրիվս էլ կուզեինք որ հաղթեինք բայց չհաղթեցինք աստվածանի որ արցախը միշտ կանգուն մնա միշտ մնանք մեր տներում մեր հայրենիքում մեր երեխաների հետ միասին ապրենք Արցախ աշխարհում։ Մենք ապրում ենք Ստեփանակերտում, մենք ծեր մնանք Ստեփանակերտում, ու ինչ երազակունի թող կատարվի։ Իրանք իրանց այրունը տվին, որպեսզի մնացածը լավ ապրեն, թող ապրեն, թող երջանիկ լինեն։ Ես Աստծոց հետ եմ ցանկանում, որ ոչ մի մանուկ առանց հայր չմիծանա։ Արմենի ընկերները մեծ սիրով ու հպարտությամբ են խոսում նրա մասին։ Պատմում վերջինիս մարդկային հատկանիշների ու բնավորության բարի գծերի մասին։ Ինչպես ընկերների, այնպես էլ հարազատների համար Արմենը եղել է հենարան։ Հորակույրը Գայանե Հարությունյանը ցավով ու ափսոսանքով է խոսում Արմենի մասին, ում հետ մեծ կապվածություն ուներ։ Արմենի հետ հիշողությունները երևի որ վիդեոյի վրա հանեք կամ գրքի վրա գրենք, ոչ մի բան չի հերիք։ Որտեղ իր հետ թե փոքր ժամանակվա թե մեծ ամեն ինչ հետաքրքիր է։ Ինքը միաժամանակ համ աշխուժ էր, միաժամանակ ազդեցիկ էր։ Լինի թե տատիկի վատ առողջությունը, լինի իր մամայի վատ առողջությունը, փորձում էր մեզ շեղել տհաճ պահից, բայց ինքը ցույց չէր տալիս։ Շատ ժպտերես, ընկերասեր, նվիրված ամեն ինչին։ Անկախ չեր սիրում ինչ որ մեկից բան ուզել, սիրում էր ինքը ստեղծի ինքը, այն ինչ որ իր մոտ չի ստացում, մեկ նորից հայլապորցում։ Էս ինչա որ չպետք է ստացվի։ Լսող էր, խելոք էր, հոյ եղբայրներին էլ է սիրում շատ, բոլորին ասածներին ինքը միշտ ուրشادի լսում է, շատ խոնար է։ Փոքր ժամանակից մեր հետ է մեծացել։ Մենք թույլ չենք տվել, որպեսզի ինքը զգա հոր բացակայությունը։ Հոր եղբայրները հորքորը միշտ իր հետ են եղել, իրանց հետ երեխաների հետ են եղել, որ իրանք չզգան, որ հայրը իրանց կողքին չի։ Ունի երկու երեխա, շատ հոյակապ, շատ խելոք, կինն էլ փարքասոյելի խելոք։ Ինչ ասեմ, հանգիստ ընտանիք էր, նպատակասլաց, Առանց աշխատանքի երբեք չի մնացել, միշտ աշխատում էր, նույնիսկ հելոտրաստում, որ ահագին ժամանակ աշխատել էր, արդեն ինքը զվանիա ստացավ, արդեն որպես կամանդիր, ելի իր եղբոր հետ ինչ է վերջի օրնել։ Նույնիսկ իր անկերները ասել են, արի մեր հելոտրաստի ընկերներով գնանք, ելի ասես չէ, որտեղ ինձ տանեն, որտեղ ես պետք եմ, կարիքս գա այդ պահին, ես այդտեղ էլ գնալու եմ, մարտակերտում եմ։ Մենք չենք պատկերացրել Արմեն Բաբալյանը զոհվել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 21-ին։ Հուղարկավորված է Աբովյանի եղբայրական գերեզմանոցում։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար հետմահու արժանացել է մարտական ծառայություն եւ Տիգրան մեծ մեդալների։ Միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում որը նվիրված էր 44-օրյա պատերազմի մասնակից Արմեն Կամոյի Բաբալյանին։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթի։